Prva Petrova poslanica Petar, apostol Isusa Krista, doseljenicima raseljeništva diljem Ponta, Galacije, Kapokadije, Azije i bitnije, izabranima po preznanju Boga, Oca posvećenjem duha za poslušnost i poškopljenje krvlju Isusa Krista, milost vam se i mir umnožili. Blagoslovljen Bog i Otac gospoda našeg Isusa Krista, koji nas po svemu velikom milosrđu nanovo rodi za živu nadu uskosnućem Isusa Krista od mrtvi. Za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvehlu, sačuvanu na nebesima za vas koji ste u sili Božjoj po vjeri, čuvani za spasenje, pripravno da se otkrije u vrijeme posljednje. Zbog toga usklikujte, premda ćete se sada nakratko, bude li trebalo, žalostiti u različitim kušnjama – da bi se prokušnost vaše vjere skupocijenija od zlata propadljiva, iako ognjem kušana, pokazala na hvalu, slavu i čast pri otkrivljenju Isusa Krista, koga ljubite, iako ga ne vidjeste, u koga vjerujete, premda ga još ne gledate, i kličete neizrecivim, proslavljenom radošću što postiže svrhu svoje vjere spasenja duše. To su spasenje istraživali i ispitivali proroci koji su prorekli o vama određenoj milosti, ispitujući na koje ili kakvo vrijeme upućivao duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama i slavama što su poslije njih trebale doći. Njima je bilo otkriveno da na sebi nego vama posluživahu ono što vam sada u duhu svetom poslanom s neba objavše vaši navjestitelji, u što i anđeli žude zaviri. Zato opašite bokove pameti svoje, budite trijezni i savršeno se pouzdajte u milost koja vam se donosi otkrivljenjem Isusa Krista. Kao poslušna djeca ne suobličujte sa svojim prijašnjim požudama iz doba neznanja, nego kao što je ovaj svijet, onaj koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju, jer pisano, budite sveti, jer sam ja svet. Tako ocem nazivate njega, koji nepristasno sudi svakome po dijelima, proživite u bogobojaznosti vrijeme svojega boravka ovdje. Znajući da niste ničim raspadljivim srebrom ili zlatom, otkupljeni od svojega isprazna načina življenja, predano vam ga od oca, nego dragocjenom krlju Krista kao jaganca bez mane ili ljage, koji bijaše do duše predviđen prije postanka svijeta, a očito vam bi na kraju vremena poradi vas, koji ste po njemu vjernici u Boga, koji ste ga uskrsli od mrtvi, te mu slavu dade, da vaša vjera i nada bude u Bogu. Pošto ste poslušnošću istini očitili duše svoje za neprijatvoreno bratoljublje žarko iskažite ljubav jedni drugima čistim srcem. Jeste nanovo rođeni ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, u Božjom koja živi i ostaje. Jer svako je tijelo kao trava i sva slava njegova oca kao cvijet poljski. Osuši se trava, uvehnu cvijet, ali riječ gospodnja ostaje zauvijek. A ta je riječ nevješteno vam evanđelje.